dat hij niet sterven nie. Verder moet jij een plaat van zuiver goud maken en daarop graveer, soos op een zielsteen uitgesnij wordt, heilig aan de Heere. En maak dit vast aan een perstoukie, zodat so het aan die tulband kan wees, aan die voorkant van die tulband moet dit wees. So moet dit dan op die voorhoof van A, Ron wees, zodat so A, Ron die skuld kan draan met betrekking tot die heilige dingen wat die kinders van Israël zal heilig, al hulle heilige gaves en dit moet gedierig dier op sy voorhoof wees, dat hulle voor die aangezicht van die Heere welgevallen mag vind. Je moet ook die rok van fijn linne kunstig bewerk. Je moet ook het tilbaan van fijn linne maak, en een gordel moet jy van veelklerige werk maak. En maak rokke vir die van A, Ron, en maak vir hulle gordels. Ook moet jy vir hulle misse maak, tot eer en tot sieraad. En trek dat jou broer A, Ron en sy seens saam met hom aan en salf hulle en stel hulle aan en heilig hulle, so dat hulle vir my die priesteramt kan bedien. Maak ook vir hulle linnebroeke om die vlees van die skaamte te bedek. Dit moet van die hepe tot bij die duie wees, en op, Ron en sy seens moet dit aan as hulle in die tent van samenkomst gaan, of as hulle nader kom na die altaar om in die heiligdom te dien, zodat hulle geen skuld op hulle laai en sterven nie. Dit is een eeuwige inzetting vir hom en vir sy nageslag noem.